başqa rivayətdə gəlir ki, Ənəs radiyallahu anh rivayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhvləri düzəldəndə biz çiyin-çiyinə və qədəm-qədəmə vururduq bir-birimizi, dəyirdik. Çiyin-çiyinə, qədəm-qədəmə. Buxari Müslim rivayət edib. Həmçinin Əbu Davud Noman ibn Bəşirdən deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə döndü namazdan qabaq başlamamışdan qabaq bizə tərəf döndü və bizə səhvləri düz olmağımızı bizdən istədi. Üç dəfə dedi. Üç dəfə bizə dedi ki, səhvlərinizi düzəldin. Əgər siz düzəl düzəltməsəz, Allaha müxalif olacaqsınız. Qəlbləriniz Allah qəlbləriniz ixtilafa düşəcək. Və sonra deyir ki, Ənəs Ravi Daha doğrusu e, Noman ibn Bəşir deyir ki, radiyallahu anhum, deyir ki, mən gördüm ki, sahabələri vəsf eləyir. Deyir, mən gördüm ki, çiyin çiyinə hamı başladı çiyin çiyini vurmağa, qədəm qədəmi və topuq topuğa. Topuq topuğa. Subhanallah. Bir indi topuq topuğa çox az adam, nadir adam eləyir. Heç olmasa qədəm-qədəmə dəysin, heç olmasa. Heç olmasa. Və görürsən bəziləri qədəm-qədəm də çoxdur. Və ərdən görürsən ki, bəzilərinə belə vurursan, belə ayağın, ayağın çəkir. Vurursan, ayağın çəkir. Və bu təəccübləmə, bu indi deyil. İbn Həcər Fətül Baridə danışır bu barədə. Bu hədisin şərhində gərək ki, o, o bölümdə danışır. Deyir ki, indi deyir, öz zamanəsindən, 7-ci əsr, hicrətlə. Deyir ki, indi deyir, vuranda deyir, elə bil ki, çöl eşşəyi kimi səndən elə qaçır, aralanır. Vəhşə eşşək kimi. Təsəli əgər bu anda olubsa, indi təəccüblənmə. Sadəcə əsas nədir qardaşlar? Sən onun dalınca gedmə. Gəl tutaq. Çəkdi indi ola bilsin indi bəlkə səhv. Bir dənə də gördün çəkir, daha lazım deyil. İstəmir, istəməsin. Əksinə o istəməlidir, o yalvalmalıdır. Çünki nə üçün? Təlim görməyib, bilmir səhv nədir namazda. Elə bilir ki, hər kəs ayrı olsa namaz əladır. Gör nə gündədirlər, subhanallah. Təbii ki, taxsir olan müəllimlərindədir, alimlərindədir. Bu cür məsələləri izhar eləmirlər. Vallahi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini danışırıq. Sahabelər özləri deyir.